Ik het gehoor die Heere sê vir my, Mens, jy moet jou gezicht naar die ammoniete toe draai en jy moet my boodskap teen hulle breng. Jy moet vir die ammoniete sê, Jylle moet luister na wat die Heere sê, Hy wat Heere is. Die Heere, Hy wat Heere is, sê, Jylle het lekker gekry toe die vijanden my tempel ontwaai het, toe hulle die land Israël verwoes het, en toe die volk jy daar gevangenis geword het. Daarom zal ik naar nou die oosmense laat wen teen julle en ek sal hulle in julle land laat woon. Hulle sal hulle tente opslaan tussen julle en hulle sal hulle vruchte eet en julle melk drink. Ek sal die stad Rabba een veld maak waar kamele kan wei, en julle land zal een plek worden waar skape en bokke kan lee. Julle sal weet dat ik die Heere is. Ja, die Heere, hy wat Heere is, sê, julle het julle handen geklap en julle voeten gestamp en gewys hoe blij julle is want jelle haat die land Israël. Daarom zal ik naar mijn hand in jelle uitsteek om jelle te straf. Ik zal ander volken brengen om jelle te vangen en weg te vaat. Ik zal jelle wegvat tussen die volken en ik zal jelle laat verdwijnen uit die landen. Ik zal jelle allemaal laat sterven, en jelle zal weten dat ik de Heere is. De Heere, hij wat Heere is, sê, die mensen van Moab en Seer het gesê die volk Ida is diezelfde soos al die andere volken. Daarom zal ik de grens van die land Moab oopmaak, zodat so de vijanden kan inkom in die land. Ik zal die steden op die grens vir hulle oopmaak, die prachtige land rondom die steden bid Jesimot, Baal Mion en Kiriotayim. Ik zal die landen van die Moabite en die Ammonite vir die oosmense gee, dit zal aan hulle behoort. Niemand van die ander volke zal nog aan die Ammonite denk nie. Ek sal die Moabite straf, en hulle sal weet dat ik die Heere is. Die Heere, hy wat Heere is, sê, die Edomite het baie slechte dinge gedoen aan die volk Jeda. Die Edomite is skuldig, hulle het slechte dinge gedoen aan die mensen van Jeda. Daarom zal ik mijn hand uitsteek in die land Edom om die mensen te straf, ik zal mensen en dieren in die land laat sterf. Daar sal net hoop klippe oorblij in die land, van die stad Teman tot bij die stad Jedan. Die mensen zal in oorlog sterven. Ik zal mijn volk Israël gebruiken om die Edomite te straf. Ik is kwaad, en mijn volk zal in die land Edom doen wat ik wil hee, ik wil wijs dat ik kwaad is. Die Edomite zal weten dat ik wil straf. Dit het die Heere gesê, hy wat Heere is. Die Heere, hy wat Heere is, sê, die Filisteine het slechte dingen gedaan aan ander mense. Hulle het die ander mense altijd gehad en hulle wel allemaal doodmaak. Daarom zal ik naar mijn hand in die Filistijnen uitsteek om hulle te straf. Ik zal jullie Kreta mensen allemaal laten sterven en ik zal allemaal laten verdwijnen wat langs die sedert woon. Ik is kwaad en ik zal hulle baie zwaar straf. Hulle zal weten dat ik de Heere is wanneer ik hulle straf.